บุ๊กทูสามสิบสี่ทริสเดสมิดเชตรีบนรถไฟ วิลเซียนานั่นรถไฟไปเบอร์ลินใช่ไหมครับ ไวชิ Vai šis ir v i นส์อุสเบ Berlīni? รถไฟออกเมื่อไหร่ครับ ซิโคสอัตเตียวิลเซนส์รถไฟไปถึงเบอร์ลินเมื่อไหร่ครับซิโคสวิลเซนส์เปียนากเบอร์ลินเขอโทษครับ ผมขอผ่านหน่อยได้ไหมครับอัตวาโนเอตไวเอสวราตุไปเอตการามผมคิดว่านี่เป็นที่นั่งของผมครับอ Es d o m ā j ตาอิรมานา v i e t ต ผมคิดว่าคุณนั่งที่นั่งของผมครับ Es d o มาอยู่ยูเซจ t ตมานาเวียตาตู้นอนอยู่ขบวนไหนครับรอิร์ก g u ļ มวากวนส์ตู้นอนอยู่ขบวนท้ายสุดของรถไฟกุ ļ a มวากวนส์อิร์วิลเซนสัสตาวเบก g สและรถสเสบียงอยู่ขบวนไหนครับ ขบวนหน้าครับ kur ir restorāna vagons? Vilciena sastāva sākumā. ผมขอนอนข้างล่างได้ไหมครับ Vai es varu gulēt lejā? ผมขอนอนตรงกลางได้ไหมครับ Vai es varu gulēt vidū? ผมขอนอนข้างบนได้ไหมครับ Vai es varu gulēt augšā? เราจะถึงชายแดนเมื่อไหร่ Kad mēs būsim pie robežas? ไปเบอร์ลินใช้เวลานานเท่าไหร่ครับ Cik ilgs ir brauciens līdz Berlīnei? รถไฟจะเข้าช้าไหมครับ Vai vilciens kavējas? คุณมีอะไรอ่านไหมครับ Vai jums ir kaut kas ko palasīt? ที่นี่มีอาหารและเครื่องดื่มขายไหมครับ ไวเตวารดาบูตเกิตกว่าแอดามุอนเซรามุคุณช่วยปลุกผมตอนเจ็ดโมงได้ไหมครับไวยูสวาราตุมานิปโมดินาตเซปติโยส